كبير تجرب تزكما به بهشت ناهی دو خرمانان کانال تلگرام میفر فرلوم فصل سیزده جان اوران بیمهر گفته شاید تصاویر مرجان ها و جان اوران دیگر را در مناطق کمم خلیج فارس یا دریاهای دیگر دیده باشید در این زیستگاه ها جانداران متفاوت مثل انواعی مهره ها و مهره داران در کنار هم زندگی می کنند می وجود و زیستی در این محیط ها نشان سلامت آب دریاست و آلودگی یا تغییرات زیست محیطی دیگر باعث است هم پاشیدن و سرانجام است بین رفتن ایستگاه ها می شود وجود اینجا نوران در دریا چه اهمیتی برای ما و دیگر موجودات رویکر زمین دارد در این فصل ها مشخصات و اهمیت برخی جانوران بی مهره بیشتر آشنا می شوید وجود انواعی از جانوران در مناطق کمم نشانه چیست و این چه نتیجه ها حاصل می شود 125 تنوعیات را چه چیزی تهدید می کند تنوع کدام موجودات زنده در کره زمین بیشتر است بعد بی مهره ها و مهره داران را با هم مقایسه کنید گوناگونی جانوران دو گروه جانوران را نام ببرید اینجا نوران نسبت به بقیه موجودات ضرر گوناگونی بیشتری دارند دانشمندان ویرگول سلسل نوران را در دو گروه اصلی مهره ها و مهره داران رده بندی می و مهره داران رده بندی می نقطه کنند بیشتر بی مهره ها از کلت خارجی دارند و همانطور که از نامشان پیداست ستون مهره ندارند مهره داران ستون مهره و از کلت داخلی دارند اکثر جا نوران بی مهره اند و از گروه های متنوعی تشکیل شده اند شکل یک پرانتز بسته شش گروه بی مهره ها را نام ببرید ای مهره ها از دو کیسه پنان سه تنان پنج به پایان شش پوستان یک ای سه کلگوی سه گروه کرم ماهی پنج را نام ببریدا میدانید دانشمندان تا به حال نزدیک به دو میلیون گونه جانوری را شناسایی کرده که حدود 98 آنها بی مهره آنها مهره همه سال انواع جدیدی از جان نیز کشف می گونه مختلف جانوران را نشان دو دوزیستان سه پنج پستان نوران یک طبق بندی ساده جان اوران 126 بی مهره ها تعداد گونه های ها مرجان ها کرم ها به پوستان همه مهره داران تعداد ده هزار شش یک میلیون صد و ده هزار یازده ها چگونه است شکل دو استنج را نشان میدهد جان اوران در در جای خود ثابتند در پیک رستنج کوچکی وجود دارد که آب آنها وارد میشود آب شده ویرگول از سوراخ بزرگ بالای استنج خارج می شود در دیوار بعد آنها سلولهای رشت نابی وجود دارد که شکل دو استنج ساده ترین جانور در ریاضی کار سلولهای رشت ناب در بعد استنج بیست سوراخ خروجم حرکت آنها سم حرکت در بعد استنج می شود شکل پرانتز بسته سه پرانتز بسته کار دیگر این سلولها گرفتن ذره های غذای عذاب و گوارش هاست همه سلولها از این مواد گوارش ویرگول یافته استفاده می کنند جریان آب در استنج ها به تنفس و دفع مواد ها نیز کمک می نکته کنند به همین دلیل است اینجا هیچ دستگاهی در سلولهای بدن خود ندارند رشت دار سوراخهای مرونان شکل مهم فایده است ها محل زیست انواعی از جلبکها و است ها جانداران کوچک دریایی هستند از آنها مواد برای دارویی نیز استخراج میشوند شکل سجبی آنام در است جانداران دیگر آیا میدانید چرا است اینجا هیچ اندام و دستگاهی ندارند چون از یاخرتههای مشابه ساخته شدهاند استخدام بیمار بدن است اینجا به علت وجود قطعات سوزن مانندی از ساحک ویردول سیلیس یا مقاد چیست حکفت به است علت استکلام بدنستنج ها وجود چه چیزهایی است آبز سوتاههای مجوددر بتن ارد و از سوتاخ بزرگ کالایی خارج میشود و مواد مقادله میشود فعالیت با توجه به آنچه در باره استنج ویردولاموختید تق است بدناستنج را رسم کنید و با توجه آن را چهدونهبی تقذیه و تنفس و دف مواد زاعدان را توزیدتهید جانورانی کیسه مانند شاید شکایک و ادوستبیایی را دیده باشید بدنانا شبیکیسه دستفانه کیسه محل ورود و خروج مواد است که بازوهایی به آن متصل است بعضی از اینها مثل شقایق دریایی جابجا نمیشوند و بعضی مثل عروس دریایی شناورند شکل چهار پرانتز بسته چرا به شقایق تبیایی و جانورانی مانند آن کیسه تن میگویند الف پرانتز بسته شکل چهار الف عروس دریایی به شقایق تبیایی کیسه تن متحرک یک برای کیسه تن ثابت و متحرک هر کدام یک مثال بیان کنید به پرانتز بسته هفت کیسه تن ثابت دلقک ماهی 127 بزرگترین گروه کیسه تان کنامند و اهمیت مر را در طبیعت بیان کنید بزرگترین دو کیس تنان ویرگول هستند که اصلتی آهکی نقطه دارند از تجمع اسکلت آنها ویرگول آنها ویرگول السکان کیسهتان ویرگول هستند آنها ویرگول مختلف مرجانی و در نهایت آبسند و جزایر مرجانی تشکیل می نقطه شود جزایر خاک و کیش نمونه از این جزایر مرجانی هستند شکل پنج پرانتز بسته وجود مرجانها در سواحل دریاها ضمن تشکیل زیستگاه برای بسیاری از جان اوران دریایی موج شکن طبیعی عمل می کند و انرژی امواج را می گیرد و مانع فرسایش بیشتر سوال می نکته شود آرک یک جزیره مرجانی است الف پرانتز بست نوعی مرجان جزایر مرجانی چگونه تشکیل می شکل پنج یا فعالیت مرجان ها جزایر مرجانی تشکیل می شود شوند کرم های پهنه جیمی به جزیره مرجانی آرک بدن کرم های پهن چگونه است ساده ترین گروه کرم ها کدامند ساده ترین گروه کرم ها هستند و بدنی پهن و دستگاه های عصبی و گوارش ساده ای دارند کرم های پهن میکنند که ستنان تنها یک راه برای ورود دارند ولی خروج مواد از سطح بعد انجام میشود شکل شش پرانتز بسته دو کرم برگی شکل کیلک یک کرم پلاناریا سه نمونه از کرمهای پهن را شکل شش ویرگول پلاناریا و نواری سه گروهم به هستند صد میسه کدو ببرید بیشتر کرمهای پهنند و مراحل رشد و نمو خود را در چند زنده از جمله انسان طی کنند مثل نوزاد کرم کدو در گوش اطراف زندگی میکند میتواند وارد بدن ما شود و در آنجا بالغ و بزرگ شود نقطه ویرگول سالها در رمد باقی بماند و مصرف غذای هاش یافته ممکن است باعث انسداد رود شود مراحل چرخه زندگی های پهن را بیان کنید علت بیماری کیست هیداتیک چیست آیا میدانید نه دیگری از های پهن در رود سگ زندگی میکند تخمین کرم میتواند همراه سبزیجات ویرگول وارد بعد انسان و دامها شود و در کبد و شش تولید بدههایی کیسه مانند و پراب کند که به آن کیست هیداتیک میگویم جمع آوری اطلاعات بیشتر های انگلی چگونه وارد بدن ما میشوند بیشتر های انگلی از طریق آب و از آوارد بدنا می شوند برای جلوگیری از ورود آنها نکات بهداشتی را باید رعایت کرد در این باره از منابع معتبر اطلاعاتی را جمع آورید و گزارشان را در کلاس رای کنید استن مرتب دستها ویرگول با دست آلوده غذا نخوریم ویرگول از تماس با حیوانات دوری کنیم کرمهای لولهای بدن کرمهای لولهای چگونه است کرمهای لولهای زندگی آزاد دارند یا انگلی در این کرمها برخلاف بیمهران گفته شده دستگاه گوارش دهان و مخرج دارد اگرچه معمولا انواع انگلان مثل افتادی شکل پرانتز بسته هفت پرانتز بسته کرمک و کرم کلامدار معرفی می شوند ویرگول ولی بعضی زندگی آزاد دارند تعدادی از آنها در خاک زندگی می کنند که پس از خوردن با کچریها و کارجها ویرگول ترکیباتی را به خاک اضافه می کنند که باعث رشد بهتر گیاهان می شوند تخم های لولهای انگل بیشتر از طریق آب و سبزیجات البته وارد بدن می شوند و در دستگاه گوارش به کرم بالغ تبدیل می شوند تخم لوله ای چگونه وارد بدن ما می شوند آیا می توانید شکل هفت نمونه ای از کرم های لوله ای آفتابی سلام عمد لام کرم آفتابی زیست دردناکی شکم بیشت های از حال و منخابی ممکن است از علائم وجود آفتابیست آشد وجود هارش در نون الفه جیمیه مخرج کودکان از علائم احتمالی وجود کرمک است و یکی از دلایل کم خونی ممکن است وجود کرم کلام دار در بدن مطمئن ترین راه تشخیص کرم های انگلی در بدن ویرگول آزمایش آزمایشگاه های تشخیص طبی و انجام آزمایش مدفوع است علائم اطلاب کرمک چیست کرم کلام در بدنا استعاره ای می شود بهترین آتشخیز جامع کرم ها چیست 129 بدن کرم های کلگوی چگونه است چرا پوست کرم های کلگوی باید همیشه مرتوب باشد کرم های کلگوی کرم های کلگوی چه دستگاههایی دارند کرم های کرم های کلگوی بدنی حلقه حلقه نرم و ماهیچه ای نقطه دارند پوستان ها باید همیشه مرطوب باشد رنگ های فراوانی نقطه دارد این وضعیت امکان جذب اکسیژن مورد نیاز را از طریق پوست فراهم کلگوی انگلند ممیع یا آزاد می کند اگرچه بیشتر کرمهای کلگوی زندگی آزاد دارند نقطه ویرگول ولی تعداد کمی نیزند لاند این کرمها رخلاف کرمهای قبلی علاوه بر دستگاه گوارش و دستگاههای عصبی گردش خون و دفع مواد زائد هم دارند کرمها که نمونه معروف آنهاست که وجودان در زمینهای کشاورزی اهمیت زیادی دارد ناله او نمونه دیگری از کرمهای کلگوی است که زندگی انگلی دارد و از خون جان اوران دیگر ویرگول تغذیه میکند شکل هشت پرانتز بسته نالوج زو کدام کرم هاست و غذای آن چیست صدوسی الف پرانتز بسته کرم خاکی دو نمونه کرم کلکوی نام ببرید به پرانتز بسته زالو جمع آوری اطلاعات شکل کرم های خاکی خاک را اند و موالالی و مفید آن را جذب و کلکوی مواد زاید را دفع میکنند و این مواد زاید به حاصل خیزی خاک کمک میکند الف پرانتز بسته درباره نقش کرم های خاکی در حاصل خیزی خاک و استفاده از آنها برای تولید کود اطلاعاتی را جمع آورید و گزارشان را در کلاس ارائه کنید به در طب سنتی از او استفاده میشد نقطه ویرگول در پزشکی نوین نیز به آن رو آورده اند در مورد استفاده از او در پزشکی نیز اطلاعاتی را جمع آوری کنید او را در نکات خاصی از بدن قرار میدهاند و او خونان قسمت را میمکد و این کار حجامت نام دارد نرم تنان بدن نرم تنان چگونه است فرم تنان بدنی نرم و بدون حلقه دارند و در بیشتر آنها بخشی سفت به نام ویرگول صدف ویرگول بدن را در بدن در گرفته و از آن حفاظت می کنند بیشتر آنها در آب دریا یا آب شیرین و بعضی در خشکی زندگی می کنند انواعی از نرمتنان را در شکل نه می بینید نرمتنان در کجا زندگی می کنند بفر چهار نمونه جانور نرمتن را نام ببرید حلزون هشت آد و کفهای شکل نه انواعی از نرمتنان برخی از زواید نرمتنان را بیان کنید نرمتنان در زندگی ما کاربردهای زیادی دارند از صدفانها در تهیه ابزارهای زینتی و صنایع دارایی بیرگول بهداشتی تهیه نخرخیه و تولید کلسیم کامل beste desde mi shabbat, shekel dar parontes baste este chodź maramori nas darun sad do kafe i honin jeki az na moje naram tanonast ke az la honek sodi besi oraham mi aktoran bazi az naram tanon mes halazun malise virgula mofot piohi be shomor mirmand mamarchi mosete ente kol bazi az karm hoje angalibe en sonand barchi az ni hoje nim tanon robion konid narar da jo Temtanak parentes baste shekla este fone az maramodin vasad foguras sanfoje maramodin din chandin ke dar keshmar hoje manomar dar yoman dar omdast mashkur tarin vamoar zashtarin maramodin hoje geonaz sanfoje maramodin soz halij forz bedast mi omade ast dar jazire kashm va foguras dar holand omast gozashte mohem tarin va mashkur tarin maramodin mi omade nom gozodi chi از کلت بند پایان چگونه است زانورانی با اندامهای حرکتی بند بند بند و اندامهای حرکتی این زانوران از آتیا یا بندهایی تشکیل شده است نقطه ویرگول به همین دلیل به آنها به ند پایان میگویند این زانوران از کلت خارجی و سختی دارند که لات به آن متصل است و از اندامهای داخلی حفاظت میکنند سخت بودن از کلت خارجی جلوی رشد زانور را میگیرد به همین دلیل بسیاری از آنها پوست اندازی میکنند نقطه ویرگول از کلت قبلی را از خود جدا میکنند و یک از کلت بزرگتر و جدید برای خود خود شکل یازده پرانتز بسته بند پایان پوست اندازی می کنند روی زمین کدامند شکل یازده پوست اندازی ملخوی بند پایان بزرگترین گروه جانوران را در روی زمین تشکیل میدهند که تقریبا در همه زیستگاههای روی زمین ویرگول یافت می شوند در میان آنها حشرات از بقیه فراان ترنم یک پرانتز بسته بند پایان کدامند بند پایان را بر اساس بدن ویرگول به ویژه تعداد پاهای در چهار روبوف ویرگول طبقه بندی می کنند کنند جدول یک و پایان را چگونه طبقه بندی می جدول بندی به پایان صد و سی نام یک سخت پوستان چهار هزار پایان تعداد پای مثال ملخ پروانه زنبور ویرگول پشه و هشته رتیل بیشتر از جفت خرچند ویرگول میگو ویرگول خر پا چهار روبوف پایان را نام ببرید و آنها را از لحاظ تعداد پاها و بالها های فکرولید حشرات که ورقهایی دارند حشرات مانند سنگ بوتیان مانند رتیل سخت پوستان مانند خرچنگ شکل و دوازده ای از چهار ربوع به نده پایان هزار پایان مانند هزار پا فعالیت در بدن ملخچه بخشهایی وجود دارد اگر در اطراف محل شما یا آزمایش آزمایشگاه مدرسه ویرگول ملخ وجود دارد ویرگول یک نمونه از آن را به کلاس بیورید و ناظر بین مشاهده کنید چشمهای مرکب ساده شاخکها ویرگول ششد ویرگول پا ویرگول دو جفتال ویرگول قطعات بدن به ویژه شکم سوراخها های تنفسی در ناحیه شکم و اندامهای تولید مثلی را ببینید اگر نمونه شما زنده است میتوانید آن را در طبیعت رها کنید نقطه ویرگول ولی اگر زنده نیست نقطه ویرگول روی انالکل بریزید و در یک ظرف سربسته نگهداری کنید آلقبی سوراخ تنفسی مسیلیت شاخک آل جلوی چشم قطعات دهانی کارزارش را گروهی از بنم پایان هستند که از بقیه فرعان تراند شاید تعداد کشفاتی که در یک آگ کوچک وجود دارد از تعداد ساکنان شهر شما بیشتر ما بیشتر از و ضررهای اشرات شنیده این مشکل از بین بردن محصولات توسط ملخ خورده شدن چوب و موریان مزاحمتهای مگس و پشه در هنگام استراحت و انتشار عوام بیماری توسط اشرات ویرگول ولی اهمیت اشرات در دنیای ما بیشتر از ضررهای روزمره آنها های ما بدون حشره باشد بسیاری میوه ها سبزی ها و محصولات کشاورزی تولید نمی شوند نقطه ویرگول چون گرد افشانی آنها انجام نمی شود ابری شموم و اصل نخواهیم داشت چون اینها را حشرات تولید می کنند بسیاری حشرات چه زوایدی برای ما دارند صد و سی و سه از جان اوران مثل ماهی های آب شیرین از گرسنگی می میرند چون از حشرات و لاره آنها تغذیه می کنند اهمیت حشرات به عنوان موجود آزمایشگاهی به ویژه در آزمایشگاه ژنتیک و تاثیر آنها در بهداشت محیط به ویژه تخریب لاشه جان برانیز نماید از نظر دور داشت چهار گروهند آن را نام ببریدند بودیان از به نبپایان هستند که شاملند بود ویرگول و کنه میشوند بسیاری از آنها با نیش زهری معروف توانایی بود نیز اهمیت دارد که با این کار بسیاری از حشرات مزاحم ما را شکار میکنند مثالی از فایده انکبوت بیان کنید جمع اطلاعات در مورد گروههای مختلف انکبوتیان انکبوت ویرگول رتیل و کنه پرانتز را جمع و گزارشان را در کلاس ارائه دلت نامگذاری گروهی از جامعه اوران به سخت پوست چیست شکل سیزده هر خاکی یک سخت پوست خشکی نام ببرید خاک پوستان در کجا زندگی می کنند سخت پوستان همانطور که از نامشان پیداست پوستی سخت از سجانور سخت پوست نام ببرید محکم دارند هرچند پهن ویرگول هرچند دراز و میگو ویرگول نونهای آنها هستند ولی تان را بزرگ دوستان در دریایی و دریازیاند و بینی سخت ذره غذای جان او بزرگ مثل ماهیها را تشکیل میدهاند هر خاکی کنند نمونه ای خشکیزی از سخت پوستان است شکل بنا سخت پوستان کدامند کمیابتری هزار پایان نسبت به بقیه بندپایان کمیاب تقلب شکل ظاهری و تعداد پاهای میان آنها را از بقیه ویرگول بندپایان متمایز میکند البته تعداد پاهای هزار پایان به هزار نمیرسد بعضی از آنها گوشتخوار و بعضی گیاهخوارند غذای هزار پایان چیست کشیدن حروف جانورانی با بدنخوار را بدنجان اوران خارپوست چگونه است کار دستگاه گردشاب در خارپوستان چیست خارپوستان جانورانی هستند که در سطح بدن و زیر پوستشان خارهایی وجود دارد در اون بدن دستگاه گردشابی وجود دارد که کار دستگاههای اون تنفس و دفع را انجام میدهد همینه که خاکپوستان ویرگول دریازیان ستاره دریایی توتیا و سکشنی نمونههایی از آنها هستند شکل چهارده پرانتز بسته صد و دو جانور خاکپوست نام ببرید سکشنی توتیا شکل چهارده منها دو نمونه از آرتنان به فرد کدام ویژگی هزار پایان را از دیگر بند پایان متمایز میکند شکل ظاهری بدن و تعداد پاها